าลุกเทยอยู่บนเขาที่ไม่เคยรู้เรื่องแบบวันนี้คืนนี้ก็มีสือพิมพโทรทัศน์มาสัมภาษณ์ภาษาลูกเทยมันมีความเป็นว่าอย่างไรแต่ตอนที่แรกก็งงๆเนี่ย ก็เอาตุ๊กตาไปด้วยนะ เป็นเรื่องของคนกรุงเทพคนเมืองโดยเฉพาะที่ทำไมไม่มีตุ๊กตาลูกเทพ Amen thì đã mất hết ขายตุ๊กตาลูกเทพ